Bainat, uh, eh, du alde egunon? egunon iri. Hala, aierreko gainik aldean eh, gira, gaur uh, eh, hexiak aipatzen ditugu elgarrik hesiak hexiak uh, ziak landatu dituzi izan azken urteetan. Bai, bai dela uh, lagu urte, loko zeit, azkenak, eta beste, beste pesa bat egin ean uh, bi, bi doi urte leheno. Hala, laborantza gamara akilan hori, egin laborantza gamara ikilan. Eta proiektu hozian, eh, bon, aspaldian pentsatzen nien, uh, eh, behagin hasi poiskat uh, eh, ahbole landatzen, eta leku batzutan berak gina zitian edo berak heldu eta piskat gerizatzen gintian. Eta oartzen gintian, uh, bazkare, uh, aixe, uh, haizetik eta baldano zelaik, hobik iba abiatzen zela, eta, eta ere, bon, uh, piskat, bio aberasteko, eta, eta haiziaren mozteko, eta kabalen, uh, kabalen gerizatzeko, eta itzala, eta hala. Batzu berak egiten zirela, nolako arbolak ziren heldu, edo arbolak, edo gehiago... Eh, hastapenean, hastapenean la, abiatzen, eta gero ahtetik arteatzen duk, batzutan haitzen eh, dut ipi batzu, edo gaztaina, Girezi basa ere heldu duk, hala. Eta gero nik nire partetik uh, eh, leizaja izi egin maite diat, eta leizaja nitz ere landatu diat egia erran, hola esola bazterretan, bide bazterretan, eta hola pixkat eta itzala egiteko eta haizia mozteko, eta pixkat kasko batien gira gu hemen, eta izierriko demo txarra bat dela, izierriko haizia baduk, haizia likia du biziki, eta pixkat hausteko haiziaren abiadura. Hori da lehen abat, abateila Bai, lehen, lehen abanteile hoiduk, eta, eta gero uste diat, uh, hesiek, eh, hesi gehio balimada eta arbole gehio balimada, beti inguru girua hozberuak pixkat ez ditentik. Hesiak uh, eh, kabalendako ere biziki, biziki goxoduk, uh, eh, Bizika izelek hubita gure kasko hontan, eta kabalen eta gerizatzeko, maldatzeko, demoa txarra delaik eta bai. Hor, uh, entzulek ez dute ikusten, benakuk hemen ikusten dugu, ala, eskuinetaik hor, Zer, eh, ez da metro landatu ditu zien, ezkerretaik eh, ere hor, eta hobekio partitu dira ezker. Bai, ezkerreko partian hor, hor egoratxo duk, hor hobiki azkerrago eh, horik lehenik landatiak, bon, ez ditu beti untsuntza entreten ditu egia egen. Uh, <laughs> Piskat, ez azola ere <laughs> Eta gero, bon, halere hori kobek eta pentsatzen dira, duen urteko beren buria ahuntetxia izanen dutela. Eta beste, bisan biso horiek iparrea txotuk, piskat horiek emikiso heldutuk, eta hori beharko diatu hono beste arbole batzu artian lan natu, eta hatik uh, eh, etxobera gora utziz. Bai hori nahi bauk iparrea txodelakoan, iuzkia eh, etxobera itzale egiteko azpiko pentsiari. Hala, Iparretik hegorat, uzen altok ahbole zerak, eta gorak nahi bauk, bat gora uzen altok, haintxe mitxeka. Baina gure kasu hontan hasteko, hola, iparrea txodelaik pentsia, eta egiten bada hesia, hola, e, ekialetik uh, eh, mende baldera, uh, eh, gorak, sobera itzale egin lezakek peko pentsiari. Hala, ene, ene modia. Ah, ipati hau zuen, hor, bada hainitziteko eh, hesi horien txikitzeko edo? Bai, eh, azkenik egin duguna duk, eh, eta hobiki egin duk, eta ezagitiok uh, eh, akazia piketak uh, klotura elektrikak ilan, gerizatzeko, hek hobeki egin atok, gainera landariak ere usuago landatutie, zenta dena egina hasi beginin, eta lehen landaketetan hatik, hatik bekano zahizuztean, eta Hek egintian uh, sare, elektrika gilan zain du, baina bon, beti uh, uh kentzen gintian, eta bon, basi iziak eta basahuntz eta horik heldutuk, ere inakatzen ti, ja, ausikitzen nahitez eta puntak, eta hala, hartako du pixkat desberdina. Eta hor, uh, bolak edo landariak, uh, maitzu erosi doa beste batzu ere rekuperatu. Bai, bon, landak eta hoitan uh, egin hazi dutugun hoitan laguntzekilan uh, laurentxan gambarakilan, horiek uh, erosi hau. Eta ordean orta egiten batuk eh, denetaek, elogi beltz, elogi xuri, eta basa josa, eta, eta ustakia denen izenak eskoraz, minan, hala, handan aska bauk eta artetan gerezi basa batzu, haiz batzu, edo, edo gazten ondo batzu ere. Hala, eta batzu ebe, ginak eh, holola, beste batzu ekuperatu ondoko arroiletan? Bai, eh, egin jatera hainitz, uh, oartzen nirean, uh, bide bazterien arroilan, bazirela leiza jonduak ardura helu eta hek edik errotik kendu, <clears throat> frangotan eh, tiratu zola bere egoakin helu eta bidian beste partean, uh, eh, esola hegian landaz, landatu izan tia, eta handan piskat uh, eh, haizian mozteko, eta ba, bestitzeko piskat. Aipati hau zu, Euskal Herriko Laborantza Gamaraikin eh, egin eh, dituzela zonbaitzu, uh, nolako laguntza egertzen du Laborantza Gamarak? Laborantza Gamarak egertzen dik behaz eta dosieren, dosieren egiteko lan, lan eta gero batuk laguntzak egun handako ordian, egun handako lahatone hori zitian eta uste diat, oai baden egun handako eguna laguntzak oaiko egunean. Eta azkenean, zonbat kostatu zauzi eziek? Uh, Xuxen, ez nuk ogoit egia egan, zifren gogo espiniz eta hainona. Baina, <laughs> uh, uste diat, uh, äh, bazela... Astukeria ikerren, eh? bai, milan, aste holako zait. Bako txai, e egin Ordean, lehemiziko aldean landatu gintian, 6 äh, sei metra horbil. Bigarren uh, landatze aldean, bazitian beste, berreon, uh, lau e lau egun metra, eta beste, beste arbole batzu ere, pentze bat jen sola biderazka. Piskat, pentze malda bat luzetasun luz jantzena behiti buruz, eta piskat hausteko erdian arbole leho bat ezagi dio. Bon, guai, eh, ondoko hain enduzi beste bat, edo... Be, uh, ere haipatzen dik, berri nuzkela gehi holan datu, eta bon, ikusiko, ara. <laughs> Uste diat, uh, denen, uh, denen ardura iziten aldela, arbole landatzia, ez bakarrik laborariena, eta eta pentsatzen diat, hain itzerritan badiela lur, eh, herriko lur batzu, eta mitaldi egiten aldiela landaketa batzu, kantiel batzutan, nor, nahi duenak, eh, bere, bere eskur kolpiak herri. Ebe, untsa, mil <laughs>